ndabaramukije mwebwe mwese muteze yo radio isanganiro nkanabaha nikaze mwana makuru mu Kirundo avuga kuri no mutaga turugenekerezo rya mbere myandagaro 2022 ingingo nkuru nkuru zigize namakuru Ishirahamwe ry'abunguruza abantu n'ibintu atrabu riragabisha abunguruza abantu batari batari ko barubahiriza ingingo yo kwambara munwa mu kwikingira ikiza c'umugera wa corona mukaja kumva muri ano makuru umunyamabanga mukuru w'iryo shirahamwe ni Charles Ntirampeba nayo umuyaga nkuba mu burundi ngo ntugikwira ngo ntukwiye ahubwo ugereranije n'ukuntu igisata c'amahinguriro kiriko gitera imbere mu burundi bigashikirizwa na emmanuel ntakarutimana icegera c'urongoye ishirahamwe ry'abanyamahinguriro mu burundi ariko ngo akizera ko ugiye kugwira afatiye ku migambi leta ifitiye ico gisata abanyagihugu baca mu ibarabara riva ku kanka muri zone ya kinama rija mu marambya basigura yuko iryo barabara rigeramiwe bakavuga ko bitegwa n'umuserege utwara amazi y'uruzi gasenyi utigeze uhera kubakwa muri ano makuru mukajya kubyumva jean marie mayunga yari ahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma rero na eric uwimana mukashyikirizwa na emeli shari niyo nkuru sangwa ikaze 우리 라디오 isanganiro nasuye kubaramutsa ano makuru mu dukundi tuyahereye mu yavugwa mu by'umutekano bamwe mu banyagihugu b'ikarusi baratewe amakenga n'ubwicanyi bumaze iminsi bwibonekeza muri iyo ntara aho abantu indwi bishwe muri uku kwezi kw'indwi bakavuga yuko batewe amakenga n'ingene ubwo bwicanyi buba ababica ntibamenyekane kandi ngo ubwo bwicanyi bukaba bubera mu miryango ibyo ngo biranateye amakenga bo mu ntwaro n'ubutungane nk'uko umukuru wa pariki karusa bivuga ngo afatiye ku bwicanyi bw'abantu babiri bato wari biziga bibiri biri hamwe kandi hari kuri uyu wa kane w'ino nkuru tuyibaze Breze Pascal Kararumiye bamwe mu banyagihugu b'intara ya karusi baratewe amakenga n'ubwicanyi bumaze mw'isi bwibonekeza muri iyo ntara bati ubwicanyi bwabonetse kuri uyu wa kane ku mutumba wa bushirambeho muri komine ya buhiga intara ya karusi ni ubudasanzwe kubona abantu babiri umugabo n'umugore basanzwe bahumuye biciwe iruhande rumwe bacibwa imitwe bongera bacibwa n'ibihimba by'irondoka ariko ntihamenyekana ababikoze bagatangazwa n'uko ibyo biziga byabonywe mu gitondo biciwe ahasanzwe haba abantu abo bakaba bagize abantu ndwi bimenyekanye ko bishwe abenshi bagacibwa amazosi bamwe bakicirwa mu miryango nk'uko byaheruka kuboneka mu makomine ya gitaramuka na komine bugenyuzi muri iyi ntara nyine bamwe mu banyagihugu bagatangazwa nk'uko babishikiriza ngo uko abantu bicirwa mu kibano ntibivugwe canke ngo hagire abatabaza ngo kandi hasanzwe hari abajejwe intwaro hamwe n'amakomite y'umutekano asanzwe ari ku mitumba musitanteri wa komine buhi Willy Gacanye umukuru wa parike y'intara ya Karusi bashikiriza ko nabo nyene ko babonye kuri uyu wa kane igihe haba ubwo bwicanyi babonye ko abanyagihugu badashaka gutanga inkuru ku biba vyabaye bashikiriza ko biboneka ko rimwe na rimwe abanyagihugu bakingiranira ikibaba bamwe rero mu banyagihugu bagasaba ko hoheza hagafatwa ingingo zikwiye kugira ngo ubwo bwicanyi bushobore guhagarara hongere haba amatohoza akwiye haheze haboneke abo bica abandi muri abo bapfuye umuntu umwe wenyine akaba ari ariwe atashoboye kumenyekana yapfuye mu ntango z'uku kwezi guheze ikarusi karanumiye Blaise Pascal ku bwa radio isanganiro arakoze Blaise Pascal kararumiye hano makuru tuyabananize mu gisata ca politike abitoza mu bibanza byo kurongora imitumba mu kiringo cy'imyaka itanu batangura kwiyamamaza guhera kuri no wa mbere myandagaro bamwe mu banyagihugu bo muri mu ntara ya Muyinga bo bakavuga yuko imyiyamamazo isa n'iyaheze aho ngo abahiganwa benshi bamaze iminsi basohora utwabo bagurira inzoga abo basaba majwi bamwe mu bamaze ikiringo cabo arabatware muri iyo ntara ya muyinga bagahanura abitoza kudasesagura twabo ahubwo ngo bahiganishwe imigambi imigambi bazokorera abanyagihugu imuyinga duhamagara Dieudonne y’imana Ijya nino mu mitumba nta kintu na kimwe cerekana ko hatanguye imyiyamamazo ariko abanyagihugu mu isango bararizi abo dusanze bibereye mu bikorwa byo kuziganya no kuguranana ku mutumba wa Ruyivyi ngo bari n'indongozi bifuza rabo kinyo dusanga bahoterwa mu kaza baradutunganiriza nyene neza yo kumenya ibyo tubuze ku mutumba akadufasha guhimiriza abana bige twifuza umutwari w'imvuga ko yo imbere kugira ngo ibyo tubuze ku mutumba abibaze babituronse imiyamamazo yo kurongora imitumba n'amakartier ni kuva itariki imwe gushika n'imwe z'uku kwezi abitoza ngo baza baramaze kwimenyekanisha banatanga n'utwabo nk'amafaranga yo kugura inzoga nk'uko bisi bisigurwa n'aba banyagihugu ngo atampuhwe bazogirira utanga utwiwe inzoka nzoyinywa ariko je mu isanduku nzoba ndi umwe ntawe uzobona aho nzoshira igikuru n'ijambo ryo tuzatimwe turatora Nero wumva agafaranga ntumutore ntumva nawe kuzoba bayinjyana. Oya ntibikunda kuko ampaye nzongumangira. None ko bidusanze aho twibere. None nzoreba uwo mugabo yirikwa aratera urwabo mu rugo. Iyo mbolegwe yirikwa aho haruguru. Wumva yoza kumarira ikibene gihugu. Gerevazi burarame ni mukuru w'umutumba ahejeje ikiringo cy’imyaka itanu ari n'akagohe avunira abifuza kurongora imitumba nuko atahose sagura ngo nuko ngo ashaka amajwi y'abanyagihugu byiza uvuga imigambi akavuga icyo yomarira abene gihugu umugwi w'intara ujejwe amatora bati gufumbatisha urondera kw'amajwi ntibirekuwe nuwo fatwa yobihanirwa iru muyinga Dieudonne imana radio isanganiro arakoze na Dieudonne Nzeyimana ni nayo yabwiye mu ntangamara rino makuru umuyaga nkuba ngo nturwira ugereranije n'ukuntu gisata c'amahinguriro kiriko gitera imbere mu Burundi bigashikirizwa na Emmanuel Ntakarutimana icegira curongo ishira hamwe y'abanyamahinguriro mu Burundi kubwiwe ivyo ngo birakora ku mahinguriro na cane cane mu gihe umuyaga nkuba ukoreshwa cyane mu masaha y'umurango hakizera ko uwo muyaga nkuba ariko ugiye kugwizwa afatiye ku migambi leta ifitiye ico gisata c'umuyaga nkuba mu Burundi tumukurikire emmanuel ntakarutimana ahanini n'igisata kijyanye n'amahinguriro mu burundi n'igisata gikeneye umuyaga nkuba munini rwose rimwe na rimwe rero tugasanga harabaye kumbure no kwiyongera k'urugero rw'umuyaga nkuba mu mahinguriro ufatiye nko ku myaka nk'itanu cyangwa icumi iheze uno munsi rero sinokomeza yuko umuyaga nkuba ukwiye kuko haracariho umuyaga nkuba ugikenewe utari mukeyi guserutse amahinguriro leta y'u Burundi irategura icyo twokwita politike nationale d'industrialisation baranavuga neza yuko mu gisate cy'amahinguriro umuyaga nkuba utakwiye yuko ariho urugero no munsi tutarashikako ariko twisunze e, icyo gitabo iyo document ya politiki nationale d'industrialisation iyo umuyaga nkuba udakwiye ku mahinguriro byumvikana neza yuko naho muri rusange dushima urugero umuyaga nkuba ugeze ko mu Burundi ufatiwe mu myaka ishize biraboneka neza yuko nko ku murango mu mahinguriro hariho umuyaga nkuba biboneka umeze udakwiye neza ku ruhande rw'amahinguriro umwica umuntu acokwa ni giki nibaza yuko eh, ku ruhande rw'amahinguriro ubwa mbere ni uko amahinguriro ubwayo yo kutunganya neza ku buryo hashobora no kuboneka amahinguriro ubwayo ashobora gukora umuyaga nkuba ni ukuvuga yuko umuyaga nkuba ushobora gukora uburyo amahinguriro amwe amwe ashobora gukora umuyaga nkuba bakenera bakoresha ubusigaye badakenera bagashobora no kugabanganya n'abandi isanganiro inama isumba ingimba ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'ine muri izo radiyo isanganiro hano makuru tuyabandanirize mu gisata c'amagara y'abantu ishyirahamwe ry'abunguruza abantu n'ibintu atabu riragabisha abunguruza abantu batariko bubahiriza ingingo yo kwambara udufukamunwa mu kwikingira ikiza ca coronavirus Charles Ntirampeba munyamabanga mukuru w'iryo shirahamwe akavuga ko urwego rujejwe gukurikirana ibikorwa muri iryo shirahamwe rugiye kubakurikiranira hafi abatubahiriza iyo ngingo ko bazoshobora mbere no guhagarikwa ku mirimo yabo ya minsi yose tumukurikire amajwi yiwe yegeranijwe na mugenzi wacu Moize Misago ishiramu ryo gutwara abantu n'ibintu mu Burundi ya Trabo ryaratanguje igikorwa cyo kwambara udufukamunwa ku basanzwe batwara imiduga mbere n'abamwe babafasha b'abakonvoyeri icyo gikorwa rero twagitanguje mu ntumbero yo kugira dushyire mu ngiro ibyo iby'umushyirangajwi w'amagara y'abantu yari yasabye ko eh, twoza turambara tujya dupfukamunwa Eh, kuri abo basanzwe bakora uwo mwuga ku busanzwe ibijyanye no gutuma abantu bashobora guhindura ingendo burya kenshi biragorana eh, hariho abariko rero baratwambara n'abandi batariko baratwambara badukoresha ukuri ko eh, mugabo twebwe mu ishyirahamwe ni akaryo keza kumbure ko kugira dusubire duhimirize abo bantu basanzwe batwara abantu n'ibintu tubamenyesha yuko intumbero ari ukugira bashobore kwikingira eh, mugabo bakingire nabo basanzwe batwara twebwe dusanzwe dufise urwego muri atrabo eh, urwego rukurikiyemo abakurikirana ibikorwa eh, abo bita abasuperivizeri nibo tugiye guhimiriza kugira bashobore kuko nibo bari ku rubuga baheze babandanye bakurikirana icyo gikorwa umushoferi cyangwa umukomvuwayeri atari arakoresha neza karya gapfukamunwa baheze bamushyire ku murongo eh, kugira intumbero twatanguye ibandanye twese hamwe tubandanye eh, turwanya ku karanda k'umugera wa kovide cumi n'icyenda rero barabizi neza yuko dushobora no gufata ingingo iyo kubuza udafise karya gapfukamunwa muri abo navuze b'abashoferi n'abakomvuwaye kubandanya nyungu umuduga Eh, mu gihe atakambaye nk'uko mu gutanguza kiriya gikorwa twari twabivuze ubu tugiye kubikurikirana neza duhimirize barya basanzwe bakurikirana ibikorwa ku munsi ku munsi kugira eh, bakurikirane ishyirwa mu ngiro ry'iyo ngingo eh, abashoferi n'abakomvayeri babandanye bikingira bamenye ko ari inyungu yabo kwikingira mugabo baheze banakingire ingenzi batwaye tuve mu gisagara ca Bujumbura mu mukuru w'Uburundi mu by'ubutunzi dukubitire hagati mu gihugu ku mugwa mukuru wa politiki gitega gukoresha abana mu kiruhuko ngo bifise ingaruka mbi kuri abo bana nko guheba amashuri kubera kumenyera gukorera amafaranga bivugwa na Kasien gashira hamwe itegera c'urongoye runani rw'amashira hamwe yita hindero y'abana indero ya Kanovera ibyo nabyo akaba abishikirije mu gihe hirya no hino mu ntara ya Gitega hari abana b'imyaka iri hagati ya 13 na 14 bariko bakorera aho bafyaturira amatafari muri kino gihe cy'uburuhuko Gitega duhamagara Arthur Kavabushi aba bana bari kubakora akazi muri kino kiruhuko ubasanga ahanini mu myongo ifise ibibanza byo gufyaturamwo amatafari menshi bakaba bafise imyaka iri hagati ya cumi n'itatu na cumi n'ine imyaka atari yo gukora bamwe mu bo twaganiriye bavuga ko barondera amafaranga ikegera cy'uburongoye urunani rw'amashyirahamwe rwitaho indero y'akanovera mu burundi ngo ibyo bifise ingaruka mbi bace mu buruhuko araheza agafasha ababyeyi biwe udukorwa dusanzwe twe muhira nyine mugabo kuza kumukoresha ibikorwa biruhisha biraheva bikanamugirira ingaruka mbi kuruha kuza kuruhuka akagenda yarusha ku buryo kwiga biheva bikamugora kuko izindi ngaruka mbi ziriho ni ukumenyereza abana gukorera amafaranga hari igihe bimugora gusubira kuva muri ubwo buzima akumva umenga ko kuja ku ishuri yoguma akora ako kazi hari naho kaba kamuhaye utwo dufaranga naho bavuga ngo ni kwikenura ugasanga dukoresheje ni mu bindi bitari byo kwikenura yasanga abandi bareko banywa agacupa kanwamwo uwo muhinga mu by'indero avuga ko n'abakoresha abo bana bakwiye guhanwa abo rero bakoresha abana nabo ni ukubashikiriza ubutegetsi cyangwa bakabashikiriza abajejwe umutekano hanyuma bakabahana gasirano gashyirahamwe amenyesha ko baherutse gushinga imigwi izo baserukira kuva ku rwego rw'intara gushika ku mitumba kugira abafashe mu gukurikiranira hafi ibibazo by'indero mu gihugu arituruka vabushye igitega radiyo isanganiro ibarabara riva kukanga muri zone ya kinama rija mu maramvya rirageramiwe n'amazi y'uruzi gasenyi bamwe mu banyagihugu baca muri iryo barabara bagasigura yuko ivyo biterwa n'umuserege utwara amazi y'ubwo ruzi utigeze uhera kubaka eh, bagasaba ko ibikorwa byo guhinzira urwo ruzi gasenyi byobandanya inkuru tubaza Jean-Marie Mayonga iryo barabara riva kukanga kanga rigana mu maramvya ugeze ku kilometero kimwe uvuye ku kanga ubona hagati muri ryo amazi ateze abanyagihugu bahaca bakavuga ko batorohewe ingorane dufise aha iterwa n'uruzi rwa gasenyi rwaciwe mugabo ntiruhere rushikanwa muri quartier buhinyuza irwo ruzi rero ha kurubandanye barusese muri gikoma baje barusesa muri quartier mubone irwo rwaciye na rero iri barabara rihuza mubone kanga maramvya rwategezwa kuca barubandanya gushika ku kiyaga bikeka nk'uko bari babitubwiye ariko ikibabaje ni uko bacye barwimizaho barakanariza gushika muri buhinyuza gusa turafite ikibazo cy'ururuzi ruza kudutera baciye mugabo ntigwashobora guhera bacaruhereza mw'imiceri imiceri nyene mubona ruratubuza kujabuka cane cane nko mu gihe c'imvura umuntu ntaheza ngo asohoke turugaranye niko nobivuga kandi rugaca ruza rumazu yacu rugatera imyuzurira ababangambirwa ni twebwe tuba muri zone buterere cyane cyane twe tuba muri mubone na kinyankonge umuferege baragerageje barawukora urarengana mu carama umanuka mu buhinyuza bace bawureka rero imvura imvura iguye ayo mazi aza afise umuvuduko mwinshi cyane senyi gwaramanutse durata inzira ironona ibintu byinshi cyane imigenderanire irononekara kuko iryo barabara ryava ku ikanga rigaca kumuboneka muboneka bandanya no muri zone maramvye Julien Manirakiza arongoye quartier mubone akemeza ko abo arongoye batorohewe bitewe n'amazi aturuka ku ruzi gasenyi yisuka muri iryo barabara abenegihugu turongoye bafise ikibazo gitegwa n'uruzi rwa gasenyi urwo ruzi rukaba gwaravuye ruvuye hariya mu gasenyi ruca mu carama rugera mu buhinyuza gubakiye n'amabuye ariko rugeze munsi ya buhinyuza baciye barugarukiriza ngaho urwo ruzi rero rwica vyinshi rwarabomaguye amazu y'abenegihugu eka nibarabara riva ku kanga riza ku mubone ribandanya mu maramvya naryo nyene ryaracitse abanyagihugu bagasaba ko ibikorwa vyo guca umuserege utwara amazi y'uruzi gasenyi byo bandanya kugire ingorane zigabanuke twaguma dusaba kwari kugira ngo iryo barabara nubwo ruzi uruzi ruseswe muri gikoma kugira ngo ubuzima bw'umwami akaritiye busubire kubandanya kuri kwame ubu mufurege cyane cyane cyo kwihutirwa ni uko urwo ruzi borukora bakarushikana yo rwategerezwa kuja muri tanganyika ntibaruhereze nga kuko bo barusize barusize ngaha muri imiceri baca babona umengo biraheze bakadufasha bakaruha inzira ija muri muzazi kuko muzazi ni uruzi runini kandi gushikira mu kiyaga tanganyika ivyo biruko mu gihe ibikorwa byo kubaka umuserege gutwara amazi y'uruzi gasenyi haheze umwaka byarahagaze arakoze Jean-Marie Mayonga mu buraro bw'igihugu cy'u Burundi bamwe mu bakenyezi bibungenze bitura commune Kirundo ngo baronswe impapuro zisabwa kugira ngo bashobore kwakirwa kwa muganga iyo bagiye kwibaruka bavuga yuko bamara umunsi wose canke irenga ibiri batonda kugira ngo batunganirizwe Janete Kangoro musitanteri wa commune Kirundo akavuga yuko ico kibazo akizi ariko barindiriye ko abafasha kugira ngo bashire mu buhinga bwa none ico gisata babishure kuko ngo ico kibazo gisanzwe kizwi anyesi ntaho mpagaze Bamwe mu basanzwe bakorera muri icyo gisata baremeza ko bifata umwanya kugira batore ahanditse umwidondoro w'umuntu kuko icyo gikorwa gisaba ubwitonzi budasanzwe kugira ntihabemo kwihenda na rigi gisata kimaze imyaka myinshi kibayeho kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo umunani musitaneri wa komine kirundo Jeannette Kangoro avuga ko nubwo biruko nta muntu n'umwe aritura icyo gisata ngo agende adatunganirijwe ngo canke asange impapuro akeneye zitakibaho zarazi yazimiye bamwe mu bakenyezi bibungenze bitura ibiro vya komine Kirundo bavuga ko umwanya munini bifata kugira baronswe impapuro zibafasha kwakirwa kwa muganga iyo bagiye kwibaruka utaborohera kuko bamara umunsi wose canke iminsi irenga ibiri batonda ku ikomine ivyo bigatuma ibikorwa vyo mu rugo bidindira narirya benshi muri bo bihora bishika amagara akabacika kangoro Janete amenyesha ko ico kibazo bagifise mu minwe kuko barindiriye abazobafasha gushyira mu buhinga bwa none ibyanditse muri icyo gisata kugira ngo ababafasha boroherwe mu buhinga